Šmali, mali, ne to tebi, slušaj! Oglasna ploča. Kao i svakoga tjedna, naša vrlo, vrlo vrijedna Mateja Krmpotić za vas je pripremila dva posla i dva stana. Dobro večer i dobrodošli u oglasnu ploču. Kao što je ovaj džingl najavio, vrijeme je za poslove. Prvi posao večeras e, nudi poslodavac SMAJTOO. Traže 20 studentica ili studenata za posao sobara ili sobarice koji bi trebao čistiti hotel u Mošćeničkoj dragi. Putni trošak je pokriven, te bi se radilo od 27.6. do 1.10. ove godine. Radno vrijeme bi bilo 7 sati dnevno, a cijena tog jednog od tih 7 sati jest 29 kuna. Ako je to rad nedjeljom ili pak blagdanom, sat vrijedi 43 kune i 50 lipa. Smještaj je osiguran te je osiguran i topli obrok. Znači sve osigurano, putni trošak, smještaj, topli obrok te je 1 sat 29 kuna. Zvuči podosta dobro. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na e-mail adresu andrijana.sudic.gmail.com ili na broj telefona 091 558 Sljedeći posao nudi Azuno DOO, koji traži četiri studentice ili studenta, koji bi radili kao pomoćni djelatnica ili djelatnik na poslovima strojnog čišćenja, te opis posla, pripomoć oko kablova kod strojnog čišćenja, usisavanja, dodavanja tekućina i alata. Mjesto rada je Vabriga u Istri. Putni trošak je pokriven, a period rada po dogovoru na duže. E, datum početka rada odmah, te je radno vrijeme po dogovoru od 8 do 16 sati od, ili od 8 do 17 sati sa uključenom pauzom. Cijena redovitog sata jest 30 kuna. Smještaj je osiguran te je topli obrok osiguran. Ono što se traži od studenta jest da, da je vrijedan i pedantan te da ima povolju za rad. Ostale napomene kažu da im je ugodna i otpuštena atmosfera te da se sve može dogovoriti. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na posao at azz.uno ili na broj telefona 099 328 4342. Stanovi! Vrijeme je za stanove. Prvi oglas večeras e, kaže da studentima ili studenticama iznajmljuje stan od 85 metara kvadratnih na novom naselju Krnjevo u Medovićevoj ulici. Četvrti kat u zgradi s liftom, tri spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinja, predsoblje, ostava, kupaona plus još jedan odvojeni WC. Dva balkona, perilica posuđa, perilica rublja, centralno grijanje sa regulacijom, plaća se po potrošnji, no ovo je sve jako dobro zvučalo do ovog trenutka kućnim ljubimcima je zabranjen ulaz. Znači kućni ljubimci nisu dozvoljeni. Svi oni sa, sa kućnim ljubimcima žao mi je, ova, ova ponuda nije za vas. Cijena najma 3300 kuna plus režije. Vlasnik plaća pričovo plus polog jedna najamnina. Svi upiti isključivo pozivom na broj 098 907 5230. Zatim na gornjem zametu, to jest Grpcima, nudi se trosobni stan s dnevnim boravkom moderno uređen na trećem katu privatne kuće iznajmljuje se za 3000 kuna. Polog je u visini jedne mjesečne najamnine. Ne piše ništa tako da mislim da kućni ljubimci su ovdje dozvoljeni. Svi zainteresirani mogu nazvati na 098 387 149. Nadam se da ćete, da svi koji su zainteresirani za ova dva posla, da ako se jave da ih dobiju ili ako ste zainteresirani za ova dva stana, da se dobro uselite. To bi bilo sve od oglasne ploče, a mi se čujemo malo kasnije. poslovi, stipendije. hoć mali, ne to tebi, slušaj. Oglasna ploča.